oltinchi bob diqqat qilinglarki boshqalarga ko'z ko'z qilish uchun yaxshi ish qilmanglar bunda qilsanglar arishdiki otanglarning inomiga erisholmaysizlar xayr saxovat qilinglarda davrang samonglar soxtipazlarlar boshqalarning maqtishiga erishish uchun ibodatxona va ko'chalarda shundoq qiladi bilib qo'yinglarki ular shundoq qilib boshqalarning hurmatidan boshqa hech qandoq inomga erisholmaydi shuning uchun sadiqa bagninglarda o'ng qo'linglarning qilayotganini so'l qo'linglar bilmasin sadiqanglarni yoshirin beringlar shundoq bo'lganda yoshirin qilingan ishlarni bilib turg'uvchi arishdiki otanglar sizlarga inom beradi duo qilgan vaqtinglarda boshqalarga ko'z ko'z qilish uchun ibodatxona yoki to'rt ko'cha og'zida turib elib duo qiladigan soxtibazlardak duo qilmanglar bilib qo'yinglarki ular shundoq qilib boshqalarning hurmatidan boshqa hech qandoq inomga erisholmaydi duo qilgan vaqtinglarda uyga kirib ishni yepib arishdiki ko'rinmas otanglarga duo qilinglar сәжді мәстін қылынған барлық ішлауыны біліп тұрғучи әріштікі атаңла, жәзмен сіләге инам берді. Дуа тылавет қығанда, бұд пәрәсләдәк құрық гәпләні тәкрарлау әмәңла. Ular gapni takrorlavasak, Xudo talabimizni ijobat qiladi, deb o'ylisi kerak. Sizlar ularni do'rimanglar, chunki arishdiki otanglar sizlarning ehtiyojinglarni sizlar talab qilishdan avvallo bilidu shuning uchun mundoq duo qilinglar ey arishdiki otimiz sening noming ulug'lang'ay podsholig'ing yer yuzida namoyon bo'lg'ay irodang arishdikidek yer yuzidamu amalga oshirilg'ay kundalik yemakligimizni bagaysan bizgi gunoh g'alloni kechuvgunimizdek senmu gunohlarimizni kechugaysan bizni ozdirishlardan saqlab qolg'aysan bizni yomonlikdan yiroq qilg'aysan sizlar boshqalarning samanliklarini kechuvsanglar arishdiki otanglarmu sizlarni kechirdi biroq sizlar boshqalarning samanliklarini kechirmasanglar arishdiki otanglarmu sizlarni kechirmaydi ro'za tutgan vaqtinglarda soxtipazlarda qiyofatga kirvolmanglar ular ro'za tutqunni ko'z ko'z qilish uchun o'zlarini parishon qiyofatda ko'rsatdi shuni bilib qo'yinglarki ular shundoq qilib boshqalarning hurmatidan boshqa hech qandoq inomga erisholmaydi sizlar ro'z tutganda chechinlarni moylab o'zinglarni tuzashtirib yuringlar shu chog'da faqat arishdiki ko'rinmas otanglardan boshqa hech kim ro'za tutqanliginglarni sezolmaydi buning bilan sizlarning yoshirin qilayotgan ishinglarnimi bilib turadigan arishdiki otanglar jazman sizlarga inom berdi yer yuzida o'zinglarga boylik to'plamanglar chunki bu yerda yo kuyiyab tugitidu yo dotlishib tugaydi yoki o'g'ri o'g'irlab ketidi aksicha arshda o'zinglarga boyliq to'planglar u yerda kuyi yemaydi dotlashmaydi o'g'rimi olmaydi boylig'inglar qayerda bo'lsa qalbinglarmi shu yerda bo'ladi ko'z tanning chirg'idir agar ko'zinglar yaxshi bo'lsa ya'ni ko'zinglar xudoda bo'lsa butun vujudinglar yorug'liq bilan to'lidi agar ko'zinglar yomon bo'lsa butun vujudinglarni qorong'uliq bosidi agar hayotinglardagi yorug'liq amaliyotda qorong'uliq bo'lsa u qorong'uliq nima degan qo'rqinchliq ha ikki xo'jayinga tan xizmat qila oladigan hech qanday kishi yo'q u yoki buni yomon ko'rib uni yaxshi ko'rdi yoki buningga e'tibor berib uningga sal qaraydi shuningga o'xshash saning birli vaqtda ham xudoning ham mol dunyoning quli bo'lishinglar mumkin emas shunga bilib qo'yinglarki turmushinglarga keraklik yemak ichmak yoki uchchonglarga kiydigan kiyim kechakdin g'am qilmanglar hayotlik yemakdin Тән ким кичәктен көп әзіз әмәсмі? Көктікі ұшар қанатлағы қараңла, ұла терімайды, yığmaydı, ambarda ozuqmu saxlamaydı. Ərişdiki atanla ulanımı aş qoymağan yədə, чоқын rızqınlarını çoxun beridi. ашу sizlər көп quşlardan köp əziz əməzmi? Aranlarda qaysınla, ғəm qayğu bilən ömrünlarını kichikkina zot olaysizlar kiyim kechak uchun g'am qilishning nima hojiti dalodiki yavo gullarning qandoq usidig'olg'iga qarab beqinglar ular ishmi qilmaydi kiyimmi tikmaydi lekin sizlarga shuni aytayki hatto ulug' podsho sulaymonning hashamatli to'nlarimu bu yavo gullarning go'zalligiga tang kelamaydi ey ishonchi ojizlar xudodin nimishqa gumonniyapsizlar dalodiki buguni ichilsa atsi qurib o'choqqa qolingan ashu gul giyolarni ashunchi bezgan xudo sani texmu kishindimasmi shundoq ekan nemi yeymiz nemi ichimiz nemi kiyimiz deb g'am qilmanglar yahudiy emaslar mana shu narsa uchun izlanidi biroq arishdiki otanglar sizlarning bu narsaga muhtojliginglarni biladi shundoq ekan hammadan muhimi xudoning podsholig'i va haqqoniyligi haqida izdininglar u chog'da xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib taqdim qildi shuning uchun atidin g'am qilmanglar atning g'imi atigi qolsin har kunning dardi shu kunga yetidi